Տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Չնայած Լիբանանում աստիճանաբար խորացող սոցիալ-տնտեսական հասարակական քաղաքական ճգնաժամին ծանր հետևանքներով հանդերձ, Լիբանանահայությունը գոյատևման մարտահրավերներին դիմակայելով հնարավոր ու երբեմն նույնիսկ անհնար թվացող ձևերով փորձում է սատար կանգնել մայր հայրենիքին։ Լիբանանի մեր հայրենակիցները շարունակում են իրենց մասնակցությունը բերել աջակցել համազգային օրակարգ հանդիսացող խնդիրների քննարկմանն ու լուծմանը։ Սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետևանքով արտագաղթող լիբանանահայերը մեծամասամբ նախընտրում են վերահաստատվել մայր հայրենիքում։ Նշում է մեր զրուցակից Բեյրութում լույս տեսնող ազդակորաթերթի լիբանանյան լուրերի խմբագիր Արշո Պալյանը, ով օրերս Արցախում էր կիսելու իր արցախցի բարեկամների, ընկերների կորստի ցավը եւ պարզապես լռելու նրանց հետ ում վիշտ նամոքել անհնար է։ Բարև ձեզ, Այո։ Ողջունում ենք ձեզ Արցախում։ Հետաքրքիր են ձեր առաջին տպավորությունները այն պահից, երբ սկսեցիք զգալ, որ Արցախում եք եւ պատերազմից հետո ինչպիսի ներկայացավ Արցախը ձեզ։ Արցախի ժամով արավոտ ժամը 6, որովհետեւ ես Բեյրութի մեջ արավոտյան ժամը 7-ներ, երբ իմացա 44 օրյա պատերազմի սկիզբին մասին, դերևս հարցումին մեջ չգար, բայց շատ դպավորության դակ եմ, որ որովհետև ես 24 ժամ եմ ոսեմ եւ քանի անգամ նույն հարցումը հարցվեցավ, որ ինչ խնդիրով եկած եք Արցախ, ինչպես կնանք օգնել ցեզի Արցախի մեջ։ Այսինքն ես շատ ճշտոնական գսկայի, որովհետև Արցախը ինձ համար ատքան հարազատ է։ Արցախը դուն է ինձ համար եւ ես արդեն ուշացած գսկամ Արցախ վերադառնալու, որովհետեւ Ես ամեն տարի գուկամ Արցախ, զանազան բաժաներով անձնական զութանք ստանալու, նոր դեղեր բացահայտելու, Դոմագադարության օրինակ վերջին անգամ Շուշի ազդակության 25-ամյակին ներկա եղած եմ մեծ խումբով նաև աշխատանքով վավերագրական ժապավեններ պատրաստած ենք զանազան լրատվամիջոցներու հետ լիբանանյան ընդանավես արաբերենով սփռվող հայդակիրներ նաև շրջանային շրջանային նսելով գազկնամ միջին արևելյան համագարտակի վրա հետեւաբար ինձ համար բավական ուշ է արդեն Արցախ գալու ես պատերազմի առաջին վարգանեն դպավորությունն այն էր որ ուզեմ դրիլ եւ լալ հոս որովհետեւ իբրես բիրկայ մեր դասյարակությունը այդ է որ մենք միայն ուրախության բահի ընկերներ չենք նաեւ ցավ գիսելու իրար մոդել լալու կոդեբն տվելու ասկենք էլ թերևս վիճակը բարվոք չէ ներկայիս այո վերջին երկու տարիներում բավական վատ է ամեն առումով վատ գնամսել դնդեսական, ընկերային ծանր վիճակներ են, քաղաքական անորոշություն կա։ Վերջին օրերին վերջին օրերին նաև ապահովական առումով, այսինքն այդ ապահովական գայունությունը, որ քիչմը արիտ ու դարժողովին շնչելու այդալ գրնար ոչնչանալ քանի մը ժամվա մեջ, որով հետև քանի մը վարգյանեն արդեն լիբանանցի քաղաքացին 45 տարի ետ գնաց քաղաքացիական բادرազմի օրերը հիշեց, եթե որոշ կողմեր ինքնազսպումի չեն դարգվեին, գրնար ծավալիլ մեծնալ հատ զինյալ փախումները եւ ավելի լուրջ վիճակը ստանար։ Բայց ինչն էր ոգևորիչ այդ ամենից, որ Լիբանանահայությունը, Բեյրութի մեր հայրենակիցները ամուր են Արցախի, մայր հայրենիքի հետ կապում եւ առիթը բաց չեն թողնում որևէ հնարավորության դեպքում աջակցել կամ լինել հայրենիքում դա ինչպես է հաջողվում այդ դժվարությունների միջով անցնել եւ գալ մայր հայրենիք կամ ինչ որ կերպ օգնել հայրենիքին Հավատացեք, որ Արցախի բادرազմը, որ բրընկեցավ անցյալ դարի, չգար Լիբանանահայմը, որ իր արորիայի մեջ դագնու վրա չեղավ աս բادرազմով, որովհետև գաբը այնքան ամուր է, ճիշտ չեմ գնալ բացադրել, որովհետև շատ սկացական է, բայց ինչպես որսի Արցախը դուն է մեզի համար, ամբողջ սերունդներ սփյուռքի մեջ, հատկապես Լիբանանի մեջ, եթե նկատի ունենք, եւ այդպես է իրականությունը, որ եթե մենք սփյուռքի սիրն ենք, իբրև Լիբանան, չի գնար այդպես չլալ։ Ամբողջ սերունդներ, դարիներ մենք մեծած ենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, Երամի ասունչունը բահելու, ամուր բահելու ատ նշանաբանով մեծած ենք, հասակ նետած ենք եւ հայրենիքը միշտ մեր գիզագետն է, հետեւաբար անկարելի էր որ Լիբանանահայը չցնցվեր եւ Արցախցի իր եղբոր եւ կրոջ հետ ցավը չգիսեր նույնիսկ Լիբանանի մեջ նստած։ Ես նաև նկատի ունեի, որ այդ դժվարությունները նույնիսկ չեն կարողանում ընկճել մեր Լիբանանահայությանը, որպեսզի նրանք իրենց ակտիվ մասնակցություն ունենան համազգային այս կամ այն օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Այո, անշուշտ առաջնահերթ է ադի մեզի համար։ Հայրենիքը առաջնահերթ է մեզի համար Արցախի հայությունը, Արցախի գոյությունը, հայտադի ամենեն կարևոր օղակն է մեզի համար։ Իսկ մասնակցելու եւ Արցախի գողքին կանգնելու գծով ուղագի շշմած էինք։ Լիբանանահայությունը շշմեցուց իր այդ գազմագերբվածությամբ, նվիրվելով, փոքր թե մեծ, վազեցին եւ ուզեցին Արցախին օգնել։ Ազդակ օրաթերթը Արցախին ինչ տեսանկյունից է անդրադառնում պատերազմից հետո հատկապես, ինչ թեմաներ են լուսաբանվում Ես նաև գտնամ ասել, որ աստագի միջոցով Արցախի հետ իմ գաբս բավական ամուր մնացած է։ Այսինքն մենք այո, Տաշնաշան Պաշտոնատերտն է աստագը Լիբանանի մեջ, հետևաբար դերական լուրեր պետք է դա Լիբանանյան եւ այլն ուսուցչական վերաբերող պաշտոնական հայտարարություններ, հաղորդակցություններ, բայց նաև Հայաստանի մասին պիտի գրե եւ Արցախի մասին պիտի գրե։ Նույն նժարի վրա են։ Այսինքն հավասար է հավասար է այնտեղ որ մենք գաբրինք եւ ինչպես որ գործենք, որքան Լիբանանի նույնքան Արցախին։ Արցախի մեջ յուրաքանչյուր հարց, յուրաքանչյուր զարգացում ոչ միայն լրատվություն գլա, այլ կմեկնաբանվի։ Նաև գրնամ անդրադառնալ Արցախ աբարաժ գաբին։ Շատ ամուր է այդ գաբը։ Միացյալ տիվերալ աշխատած ենք մենք միասին, հաստակ եւ աբարաժ, հետեւաբար յուրաքանչյուր զարգացում, որ գարցանակրվի Արցախի մեջ, հաջորդ օրը դերտի մեջ դեր կգտնե նույն օրը գայքի վրա գդեղադրվի ադլուրը եւ գաբը ամուր է, շատ ամուր։ Այժմ ինչ ծրագրերով, ինչ մտահղացումներով եք Արցախում, <laughs> ինչ ծրագրեր ու նպատակներ ունեք նախ տեսնել երևի զուտ անձնական է, զուտ անձնական է, հոգու բարդք դալու այցելություն է։ Ընկերներ կան, մտերիմներ կան, որոնք պատերազմի միջով անցած են եւ հարազատներ գործընծած են անոնց այցելելու համար է նույնիսկ եթե բարեր չգտնեմ իրենց այդ լուր մնալու այցելություն է նաեւ դեսնելու որ ինչ է վիճակը մարդոց հետ խոսելու դեսնելու իրենց ցավը իրենց մտածումները իմանալու որ ինչը ուր է այսինքն աշխարհագրական իմաստով ալ ինձ համար շատ կարևոր է որովհետեւ ինչպես ասի Ինձ համար Արցախը նաև յուրաքանչյուր քար վերցնելու եւ դա գտնվող պատմությունը իմանալու, նոր դեղեր բացահայտելու փորձառություն եղած է։ Հետևաբար ինչպես մեկ գուկա գստուկ է դունը, նայ հոն ինչ կար, հոն ինչ կար, հիմա չկա, հոն ինչ եղեր է։ Այս ամբողջը տեսնելու եւ շատ իրական բահեր ապրելու եւ իրավիճակը ուղագի ապրելու Ամենակարևոր հարցի պատասխանը, որ այստեղ ստացակ, որն էր։ Տերևս գանուխ է եզրակացություններ ունեն, որովհետև կսեմ շատ չէ եղած գալուս եւ բաներ դեսնելուս, շոշափելուս պետք է մտածեմ եւ ավելի ճիշտ եզրակացություններով հանգիմ, բայց եթե շատ ինքնապուխ մի իսեմ Արցախցի կոյադևելու գամքը բարձր է շատ բարձր է հույսը կա, գիտենք, որ շատ ծանր է վիճակը, ցավը մեծ է, բայց ես աս գամքը շոշափելով ավելի հույսով լեցված եմ։ Այսինքն հույսով լեցված պիտի վերադառնամ Լիբանան։ Լիբանանյան այս վերջին դեպքերը խորը ճգնաժամային իրավիճակը հայության արտագաղթի հանգեցնում է նկատելի արտագաղթ։ Ցավոք, այո, բայց ոչ այնքան մեծ տիվերով ուրախալին ան է որ մեծ թիվով հայեր գարդակախտեն դեպի Հայաստան։ Ես պիտի իսեկ վերադառնան դեպի հայրենիք։ Հույսով, որ հայրենիքը գլա իրենց վերջին հանգրվանը եւ ոչ թե ժամանակավոր Հայաստանեն այլ երկիրներ երթալու, բայց երդասարտության մագարտակով շատ ավելի սկալի է լիբանանահայ երդասարտին արդակախտը, որովհետև քսեմ վիճակը այնքան ծանր է, որ անգարելի է, կոյադևելը գրեթե անգարելի է։ Այսինքն օրական մարդիկ բայկար գմղեն ողջ մնալու իրենց դարրական գարիկները դժվար կհոգան գնամսել։ Որևէ լույս տեսանելի չէ։ Տեսանելի չէ։ Պապուղին, դագավին, պապուղին խորերն ենք լույսի նշույլ անգամ չկա։ Եթե մի օր այդ հարցը նաև ձեր արժև կանգնի, մեկն էլ Լիբանանից կնախընտրեիք հայրենիքը։ Անշուշտ։ Ես Արցախ կուկամ, այսինքն եթե ես եթե պիտի արդա քաղտեմ, ինձ համար հայրենիքը Արցախ գալի։ Անձնական հարցումի անձնական պատասխան կուտամ։ Մեր հաղորդաշարի ընթացքում մեր զրուցակիցները նաև հնարավորություն են ունենում իրենց սրտի խոսքը, մտքերը փոխանցել մեր ռադիո լսողներին, ովքեր մեզ լսում են ինչպես եթերում, այնպես էլ Facebook-յան հարթակում։ Ունեք խոսք, որ կցանկանայիք փոխանցել մեր ունկնդիրներին նախ շնորհակալ եմ, որ այս հնարավորությունը դրվեցավ։ Շատ անգերց կուզեմ ասել, որ թեև խոսքերու սահմաններու մեջ է դերևս պետք է Բեյրութ լան կամ Բեյրութ այցելած լան որովհետեւ տեսնեն լիբանանահայը ինչպես կմտածի ինչպես կսկա եւ ինչպես կգաբրի արցախցի արորյան իր ամբողջ հոգսերով ես ուզեմ ադիսել շատ հարազատ կերպով որ մենք իրավ իսկապես արցախցիի գողքին են կանգնած գահավաданք արցախցի ուժին գահավաданք անոր գամքին գորովին գիտեմ, որ շատ դժվար են օրերը, բայց մենք պիտի հաղթահարենք այս ամբողջը, ոչ թե ուրիշը, որովհետև մենք ենք դերը աս երկրին, մենք ենք, որ պիտի աշխատենք մեր քերիշխանության համար, մեր անորոշ ղարգավիճակը բարդատրելու համար, մեր ուզած ձևով եւ այս ամբողջը Արցախցին առանցին պետք չէ մնա։ Այդ քիչ առաջ որ գսեի այդ գարկախոսը Հայաստան Արցախ Սփյուռք երամիասնությունը ամրապնդելով միայն գլա այդիկա ուրիշ ձև չեմ տեսներ Եվ շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր հարցազրույցի համար միջնորանդիպում։ Ունկնդիր բարեկամներ մեր զրուցակիցներ Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ օրաթերթի Լիբանանյան լուրերի խմբագիր Արշո Պալյանը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Խոսափողի մոտ աշխատեց հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։